Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա թողարկումը նվիրված է աղքատություն երևույթին եւ դրա հետևանք ողորմություն խնդրելուն։ Թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ նստ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի։ Եթե ուզում ես Աստված քեզ լսի, դու ինքդ աղքատներին լսի։ Աղքատներին ողորմություն արա։ Երանի հոգով աղքատներին, որտեղ նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Երբ է տեղին ողորմություն աղքատներին, եւ երբ է որ տեղին չէ ողորմությունը աղքատներին։ Եվ ահա մեկը մոտենալով նրան Հիսուսին ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում։ Մեկ է բարին, եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիրը, մի շնանարը, մի գողանարը, սուտ մի վկայիրը, քո հորն ու մորը մեծարիրը եւ քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրեսը»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորը իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ, ել ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր քո ունեցվածքը եւ տուր աղքատներին, եւ երկնքում գանձեր կունենաս, եւ դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդը այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Մեջբերումը Մատթեոսի ավետարանից էր։ Որքան տարբեր են իրավիճակները կյանքում։ Մեկն ավետարանական երիտասարդի չափ հարուստ է եւ պատրաստ չէ իր ունեցածից մի փոքր մեկին նվիրել, կամ տիրոջ խորրթով վաճառել տալախքատներին եւ գնալ տիրոջ հետևից։ Մեկն էլ կա, որ երկու ձերքն ու երկու ոտքը պարապության մատնած ողորմություն է հայցում։ Եվ իհարկե, կան նաև հաշմանդամներ ու խեղվածներ, ովքեր չեն կարողանում հանապազորյա հացը վաստակել։ Մարդիկ կան, որ ճունևոր են եւ միշտ սպասում են, որ իրենց ողորմություն անեն։ Դա դառնում է բնավորություն, դա դառնում է մասնագիտություն, դա դառնում է արհեստ։ Այդ ժամանակ է, որ այդ ողորմությունը ողորմություն չի դառնում։ Մենք գիտենք, որ արհեստավարժ մարդիկ կան քաղաքներում առավոտից երեկո փող են հավաքում իրենց տերերն ունեն, որ այդ տարածքի տերերն են, այդ փողի 90%-ը տալիս են այդ տերերին։ Դա մի տեսակ փող աշխատելու ձև է դա կառույց է, մաֆիա է։ Այստեղ է որ դա տեղին չէ, այլ բան է։ Եթե մարդը իրոք տեսնում է աղքատներին եւ օրնություն է տալիս։ Նույնիսկ ասում են ունեցված կտուր աղքատներին եւ քեզ անձայիր աստծուն։ Մենք նոր կտակարանից այդ օրինակներն ունենք։ Առաջի դարերում բազմաթիվ մարդիկ ունենք։ Եղել են իշխանավորներ, հավուստ մարդիկ, ամբողջ ունեցվածքը բաժանել են աղքատներին եւ տրվել են ճգնությանը։ Երանի նրանց։ Ծնվում են մարդիկ տարբեր կարգավիճակով։ Մեկը ծնվում է թակավորի որդի, մեկը ազնվականի որդի, մեկը ռամիկի, մեկը գյուղացու որդի, մեկը զինվորի որդի, մեկը ծնվում է աղքատ ընտանիքում, աղքատ, չարքաշ կյանք է վարում։ Այսօր էլ կյանքում տեսնում եք, մարդ կա հաջողում իր գործերի մեջ, մարդ էլ կա 10 գործը բռնում, ոչ մի գործ չի հաջողվում։ Կարծես թե այսպես ինչպես ժողովուրդն է ասում, ղասմատ չունի հարստանալու։ Աստծո մոտ բոլորը հավասար են։ Թակավոր թե սովորական մարդ, հարուստ թե աղքատ, գեղեցիկ թե ոչ գեղեցիկ, տաղանդավոր կամ ոչ տաղանդավոր մարդ։ Աստծո մոտ կարևորն է մարդու հոգին, բարոյական նկարագիրը։ Աղքատ լինելով մարդ կարող է փրկվել։ Հարուստ լինելով հանդերձ էլ մարդ կարող է փրկվել։ Եթե ճիշտ տնորինի իր ունեցվածքը եւ իր կյանքը Հիսուս աշակերտներին ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ հարուստը դժվարությամբ կմտնի երկնքի արքայությունը։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, ավելի հեշտ է որ պարանը ասեղի ցակով մտնի, քան թե հարուստը Աստծո արքայությունը»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, շատ զարմացան ու ասացին. «Իսկ ով կկարողանա փրկվել»։ Եվ Հիսուս նրանց նայեց ու ասաց. «Մարդկանց համար այդ անկարելի է, բայց Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է»։ Մեջբերումը դարձյալ Մատթեոսի ավետարանից է։ Մի անգամ, երբ Երանելի Հովանես ողորմածը եկեղեցի էր մտնում, նրան մի աղքատ կին կանգնեցրեց եւ դառնապես բողոքելով այն վիրավորանքներից, որ իրեն հասցրել է հարազատներից մեկը, Սուրբ Պատրիարքի օգնությունը խնդրեց։ Բայց քանի որ ժամերգությունը սկսելու ժամանակն էր, Հովանեսի ուղակիցները խորհուրդ տվեցին նրան այրուն լսել այն ժամանակ, երբ տուն կվերադառնա բայց Աստծո մարդը պատասխանեց. «Իսկ Աստված ինձ կլսի, եթե ես չցանկանամ լսել այրուն» եւ չշարժվեց տեղից, մինչեւ չպարզեց գործի հանգամանքները եւ վիրավորողներին չկարքեց բավարարել խեղճ կնոջ պահանջը։ Աղքատ մարդու աղոթքի զորության մասին է Պարքև Սրբազանի փոքրիկ պատմությունը։ 4-րդ դար Կիպրոս երաշտ է, անձերներ չի գալիս։ Թագավորը, առաջնորդը, իշխանավորները չգիտեն ինչ անեն։ Առաջնորդ ասում է Կիրակի գգակ պատարակի, խնդրենք Աստծուն։ Աղոթք են անում պատարակի ժամանակ, խնդրում են, որ Աստված իրենց փրկի երաշտից։ Պատարակի ժամանակ Աստված ասում է. Երկու շաբթի օրը առավոտյան ժամերգությունից հետո բոլորդ կգնաք պարեստներից դուրս եւ կսպասեք։ Առաջին մարդը, որ գա եւ հանդիպի ձեզ, կխնդրեք, որ նա աղոթք անի եւ նրա աղոթքի շնորհիվ ես անձրև կտամ։ Գնում եւ ժամերով նստում են։ Թագավորին եւ առաջնորդին գահեր են դնում մնացածները ժամերը ոտ են գայ սպասում են։ Մեկ էլ տեսնում է հերից մի փոքրիկ կետ է մոտենում։ Մոտենում, մոտենում եւ դա լինում է Կիպրոսում ապրող ամենաախկատ որբ մարդը, ցախ կտրող մարդ է լինում։ Եվ երբ որ նա տեսնում է իշխանին, իրենց թակավորին, առաջնորդին, ազնվականներով, հոգեորականներով, վահից ահից ծնկի է իջնում։ Առաջնորդն ասում է տղաս ոդկի կանգնիր ասուն աղոտ կարա, որ աստված մեզ անձրև տա։ Սավիել է շպոտվում, ասում է, ես անգրագետ մարդ եմ, ես ով եմ, որ աստված ինձ լսի, ես աշխարհի մենալեկված մարդն եմ։ Մի երկու անգամ հորդորելով իրեն չի ստացել, թակավորը ասում է, ես քեզ հրամայում եմ ամիջապես հիմա աղոտ կարա ասում, թե չէ ես քեզ կպատժեմ։ Ես խեղճը վախեցած, այսպես ձեռնամած ասում է, Տեր Աստված, աղաչում եմ քեզ, մեզ անձրև դուր մեկ էլ այս պահին քաղցր կաթիլներ են սկսում կաթալ։ Առաջնորդ ասում է՝ «Տղաս դու ով ես»։ Ասում եմ՝ «Դե ո՞րբ եմ մեծացել, ոչ ոք չունեմ, ամենախկատ մարդն եմ, ապրում եմ եկեղեցու հատակի տակը»։ Այն ժամանակ եկեղեցին լինում էր փայտաշեն։ Մի քանի հայտի ոտի վրա էր եւ 1 մետր տարածություն ունի։ Քանի որ տուն անկյուն չուներ, գալիս էր մտնում էր եկեղեցու տակ, այնտեղ գիշերը քնում էր։ Ասում է՝ «Բա ինչպես ես քո ապրոստը վաստակում»։ Ասում եմ՝ «Միշտ գնում եմ հեռու տեղեր փայտ է ցախ եմ գտնում, բերում եմ տալիս եմ, փոխանակում եմ հացի բաների հետ։ Մասնա երբ որ անձրև ձունը գալիս ինչ ես անում, է, իհարկե ասմա, այդպիսի եղանակին ես չեմ կարող գնալ աշխատել։ Իսկ եթե ես չեմ աշխատել, իրավունք չունեմ որևէ բան վաստակել, հաց չեմ ուտում, ծոմ եմ պահում։ Զարմանում է առաջնորդ ասում է, Երանի սրան ոչ պահանջ ունի, ոչ դժգոհություն ունի, ոչ բողոք ունի, ամեն ինչից գոհ է բայց աշխարհի ամենալքված, ամենախկատ մարդն է։ Եվ շատ բարի, եւ շատ པարս, եւ շատ խոնար ու համեստ։ Դու որ ասում ես, ասում ընտրյալը դարձար, եւ փրկեցիր մեզ երաշտից այսուհետ կապրեսին կողքը իմ առաջնորդ հարանում, եւ հացիկարիք կյանքում չես ունենա։ Ահա մի աղկատի պատմություն, զարմանալի, բայց ուսանելի մեզ բոլորիս համար։ Երբ տեղին չէ ողորմություն նախքատի նկատմամբ։ Իհարկե, հարկ է աղքատներին ողորմություն տալ, պաշտպանել նրանց, քանզի նրանք հաճախ անիրաված են լինում հարուստների կողմից, բայց աղքատներ էլ կան, որոնք չար բարքեր ունեն, ինչպես նաև բարի սրտով հարուստներ կան, Մենք հաճախ ենք ականատես լինում դեպքերի, երբ արդարը մեղավոր է երևում, իսկ չար մարդը արդար, անկախ նրանց առաքինի կամ արատավոր լինելուց։ Ամեն պարագայում մարդ պետք է մարդ մնա, պահելով ոսկե կանոնի պատվիրանը։ Երբ ըստ իրավիճակի օգնության կարիք ունի հարուստը, պետք է օգնել նրան եւ ոչ իրեն աղքատի կարգավիճակում դրած որևէ մեկին, ով կեղծ աղքատության փաստը իբրև հաղթական դրոշ է ողրում։ Նույն մարդը գուցեև իրականում աղքատ, ում արդեն քանիցս տեսել ենք փողոցի տարբեր անկյուններում ողորմություն խնդրելիս եւ ողորմացել ենք, ինքն էլ մեզ գիտի ողորմատուններից եւ հաճախ պարզապես պահանջում։ Մի կողմից փորձում ենք հավատարիմ մնալ պատվիրաններին, մյուս կողմից ինչու մարդ ունենալով լիարժեք հնարավորություն աշխատելու եւ չմուրալու մեզ անհարմար վիճակի մեջ է դնում։ Արդյոք իմաստուն է անընդհատ ողորմալ մեկին, ում մեկ անգամ ողորմացել ես եւ նա չարաշահում է քո ողորմությունն ու համբերությունը։ Քո հացը աղքատներին բաժանիր եւ անօթևան աղքատներին տար քո տունը։ Եթե մեր կմարտ տեսնես, հակցրու նրան։ Եսայի Մարկարեի բերանով տրված հորդորը աղքատության ձև բռնածների մասին չէ բնավ, նրա, ով իրականում աղքատ է եւ կարոտյալ։ Իսկ Պողոս Արաքյալի առաջին թղթում մեկ կնդմիշտ հիշեցվում է. ամեն ինչից առաջ միմյանց միջև ամուր սեր ունեցեք, քանի որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Լավ է, որ մարդ կարողանում է աղքատին լսել, եւ ավելի լավ է, որ մարդ կարողանում է ճշմարիտ ձևով ողորմություն տալ, օգնության հասնել աղքատին։ Չենք ասում ոսկի թափի, գոնե մի օրվա պատարիկ հացը հասցնի նրան տա։ Չէ որ Աստված ասում է. եկա դուրը ծեծեցի դու բացեցիր, ջուր խնդրեցի տվեցիր, տանիք խնդրեցի տանիքով ինձ ապահովեցիր։ Ամեն մարդ ունի իր մեջ Աստծո կերպարը, Աստծո պատկերը։ Եվ ամեն մարդ, որ ճշմարիտ անկեղծ ձևով օգնության է դիմում մեզ, մենք մեր հնարավորության չափ պարտավոր ենք արձագանքել։ Պարտավոր ենք որտեղ նրա միջով Աստված է խոսում մեզ։ Միթե մենք կարող ենք Աստծուն մերժել մի կտոր հաց տալուց։ Միգուցե մենք մի բաժակ ջուր չտանք։ Միշտ սա պիտի հիշենք։ Աստծո արածն է։ Եթե մենք մարդուն խղճացինք, Աստված էլ մեզ կխղճա։ Ինչպիսի մենք վերաբերվում կունենանք, այդպես էլ կչափվենք Աստծո մոտ։ Սա պիտի մտապահենք։ Մենք պիտի անենք այն, ինչ որ կամենում ենք, որ մեր հանդեպ անենք։ Օրինակ, տեսնում ես ճանապարհին մեկի մեքենան վնասվել է։ մեկ կանգ առեք, հարցրեք, ինչ խնդիր ունես, կարող եմ օգնել։ Մեկը ոդկով ճանապարհին գնում է, ձեռքով անում է։ Տեղ ունեք, կանգ առեք, այդ մարդուն մի 5-10 կիլոմետր ձեզ զուգահեռ ճանապարհով տարեք։ Մի օրը մեկը ձեզ կտանի։ Եթե դուք դա չեք անում ուրիշի հանդեպ։ Ինչու եք նեղվում, որ ձեզ ճանապարհին չեն վերցնում։ Դուք արեք, Եթե դուք անեք Աստված էլ ձեր դեմը կբերի եւ տասնապատիկ ավիլիով կբերի։ Սա է որ մենք դրանում մեզ պիտի դաստիարակի։ Ինչով չափես դրանով էլ դու պիտի չափվես։ Դա ոսկե կանոն է։ Այդպեսին է Աստծո դրվածքը։ Եվ դա շատ արդար է, եւ շատ հասկանալի է։ Մենք կարող ենք ողորմություն անել, տեղի չի հասնի։ Գիտեք ինչ կա։ Մարդ մատաղ է անում, գնում եւ ունևորներին է բաժանում մատաղը։ Ունևորը մատաղի կարիք չունի։ Կարիք ունի մատաղին նա, ով աղքատ է, հացի կտորեր չունի։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ամենաչունևորին բաժանը, որ նա դա ճաշակելու ասի, վայ, Աստված ինձ մի ուտելիք տվեց եւ ասի, «Փարքես Աստված»։ Թող այս մատաղը տեղ հասնի եւ նա միջապես տեղ է հասնում։ Որտեղ մենք օգնության հասանք ամենակարիքավորին, ամենաահկատին։ Այն ողորմությունը այն ժամանակ տեղին է հասնում։ Պատկերացրեք, ես մատաղ եմ անում եւ շատ ունեւոր մարդկանց ընտանիքների մեջ բաժանում եմ Նրանք դրա կարիքը չունեն։ Նրանք միգուցե ավելի ճոխ համեղ բաներ են ուտում։ Կներեք, կարող մի պատառուտ է մնացածը թողել։ Մատաղը պիտի այնպես տաս, որ ամբողջովին կլանվի մատաղը, որտեղ հասնի։ Ինչու պետք է լսենք աղկատի։ Աղկատի միջից մեկ աստծո ձայնն ենք լսում։ Գիտեք, աղքատ մարդիկ կան, որոնք բավական համեստ եւ բարի են։ Խեղճուկրակ վիճակում են։ Մեծ կարիքի մեջ են։ Այստեղ է որ փորձվելու է մեր խիղճը։ Մեր խիղճը Ինչ բան է խիղճը։ Խիղճը Աստծո ձայնն է մեր մեջ։ Եթե խիղճ ունենք, Աստծո ձայնը գործում է մեր մեջ։ Մենք չենք խլացնում Աստծո ձայնը։ Քայլերը կանում ըստ Աստծո ձայնի հրամանի։ Սա է, որ մենք ըստ խղճի գործեր ենք անում։ Հետո ասում են, ինչպես հասկանանք, մենք ճիշտ ենք վարվել այս կամ այն դեպքում, թե սխալ։ Եթե խիղճդ եւ սիրտդ հանգիստ է, ըստ խղճի ես գործել, ուրեմն ճիշտ ես արել։ Բայց եթե մի բան ես արել, խղճը տան հանգիստ է։ Դու կասկածանքի մեջ ես, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ ես անում։ Մի արեք այն, երբ որ ձեր խղճը հանգիստ չէ, երբ որ դուք տարակուսանքի մեջ եք, արեք այն, ինչ որ ամբողջ սրտով եք անում։ Որպեսզի դա ավելի լավ անցնենք, մենք կյանքում բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք տեսնել։ Մեկի մոտ հյուր են գալիս, եւ գիտեք, տան մտնոլորտը շատ լավն է։ Կամենում ես ավելի ու ավելի մնալ քեզ հյուրընկալում են ի սրտե։ Ամենահասարակ ճաշն էլ շատ համեղ է լինում, բերանիդ մեջ հալվում է։ Որում է քեզ ինչ որ տվել են, ամբողջ հոգով սրտով են տվել։ Մենք ինչու եք հաճախ ասում. «Է, իմ մոր ճաշը, իմ տատիկի ճաշը ամենահամեղն է»։ Մեզ համար այո, մեզ համար ամենահամեղն է, որովհետև մեր տատիկը, մեր մայրիկը մեզ համար որ ճաշը պատրաստում, հոգի է դնում, սրտանց է անում, դրա համար նա քաղցրանում է։ Հոգի կայ ճաշի մեջ։ Կարելի ամենաճոխ ճաշը սեղանի վրա դնել եւ այսպես գիտեք նետել սեղանի վրա եւ մտքի մեջ էլ իրանք չկամենալով մտքի մեջ կարող են ասել գնա եւ զախկտվիր կարող է կոկորտիկ մնա մենք կյանքում հաճախ այդպիսի բաների հանդիպում ենք այն ինչ որ սրտով չի արվում խղճով չի արվում նա արժեք չունի նա նույնիսկ վնաս ունի եւ նույնիսկ վտանգավոր է բայց ամեն բան ասված սրտանց արված սրտանց իսրտե բարի հայացքն է տած։ Իր ամենաբարի պատուգները պիտի տա։ Աղքատությունը դա ամոթանք չէ։ Ամեն մարդու կարգավիճակը այդպիսինն է։ Մենք ծնվում ենք նվիրապետական կարգերի մեջ։ Թակավոր, իշխան, թագադիր, ասպետ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ մենք պիտի կարողանանք մեր այսօրվա կարգավիճակում անկախ դիրքից մեր հոգու փրկությանը հասնել։ Գործենք ըստ խղճի։ Աղքատության մասին Մատթեոս Ավետարանիչն իր Ավետարանի առաջին տողերում այսպես է երանում աղքատներին. «Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Հոգով աղքատ լինել ըստ Սուրբ Հայրերի մեկնության նշանակում է ճանաչել եւ խոստովանել սեփական անձի անկատարությունն ու մեղավորությունը, այն համարել բոլորից ցածր եւ երբեք չհպարտանալ։ Եվ կա մեկ լավ պատվիրան մեզ համար Երանի հոգու աղքատներին։ Ինչի մասին է դա։ Ոչ թե մենք գիտելիք չունենանք, գրագետ չենք, չէ, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Հոգով աղքատ նշանակում մեկ հոգի ունենաս։ Մեկ ամբողջական հոգի, կատարյալ հոգի, առանց կասկածների, նույն կամքը, նույն միտքը, նույն սկզբունքը, որ գիտես այս մարդու խոսքը խոսք է, այոն այո է, որ դու կարողանաս վստահել այս մարդուն։ 2-3 հոգի չունի։ Եթե մարդ ունի 2-3 հոգի, դա շարունակում է դիվային ոգիներ կան իր մեջ։ Մարդ կասկածներով է ապրում։ Սրա մասին է խոսքը։ Այո, մարդը մեկ մարմին եւ մեկ հոգի պիտի ունենա։ Հոգով աղքատ լինելը սա է նշանակում։ Մեկ եւ ամբողջական հոգի, մաքուր, զտված հոգի, որբիզի ճիշտ աստծո ճանապարհով քայլող հոգի լինի։ Այսպիսին էր այսօր մեր զրուցի սիրելի հայրենակիցներ։ Հիշեք աղքատներին, որպեսզի լսեք Աստծո ձայնը։ Տերն ձեզ։ Ճանաչել եւ խոստովանել սեփական անձի անկատարությունն ու մեղավորությունը, համարել բոլորից ցածր եւ չհպարտանալ հետևել Տիրոջը ըստ նրա խոսքի. «Դու արի իմ հետևից»։ Երբ Պետրոսը հետևեց Տիրոջը, պատասխան տվեց ու ասաց նրան. «Ահավասիկ, մենք թողեցինք ամեն բան եւ եկանք քո հետևից, արդ մենք ինչ կունենանք»։ Հիսուս նրանց ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե դուք, որ եկաք իմ հետևից, երկրորդ գալստյան, երբ որ մարդու որդին իր փառքի աթոռին նստի, դուք էլ կնստեք 12 աթոռների վրա, դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին, եւ ամեն ոք, որ թողել է տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդիներ, կամ ագարակներ իմ անվան համար, հարյուրապատիկ պիտի ստանա եւ հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի շատ առաջիններ, վերջին պիտի լինեն եւ վերջիններ առաջին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 5-ի թողարկումը։ Աղքատություն թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, հաղորդման խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ցեսեդ կհանդիպենք։